կա երեք ղեկավարի կողմից ստորագրված փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղ տերմինը լեգիտիմացվում է, ընդունվում է դրա գոյությունը եւ եթե հիմա Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը առարկություններ ունի, ըստ ամենայնին նա պետք է բողոքը կամ սլակ ուղի իր նախագահի դեմ, ասենք պահանջի նրանից պարզաբանում կամ պահանջի նրա հրաժարականը հակառակ դեպքում անհասկանալի է պաշտոնական Բաքվի պետական տարբեր մարմինների նման մոտեցումները։ Երկու երկու վարկածում եմ կամ Ադրբեջանը հիմքեր է ստեղծում հերթական ագրեսիվ գործողությունների համար կամ էլ ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում ինչ-որ խնդիրներ կան, այսինքն սա կապ չունի ոչ Լեռնային Ղարաբաղի, ոչ հայկական խնդրի հետ նա փորձում է ռուսների հետ իր խնդիրները լուծել նման արեստացին թեմաներ առաջին պլան բերելու։ Իսկ եթե երևույթը դիտարկենք ավելի լայն համատեքստում, տեսեք Ուկրաինայում տեղի ունեցող պատերազմը ադրբեջանական լրատվամիջոցները լուսաբանում են միանգամայն կողմ տոնակալ դիրքերից, ուկրաինական դիրքերից եւ ավելի շատ այդ լուսաբանումը քարոշչություն է հիշեցնում։ Բացի այդ հայ-ադրբեջանական, արցախա-ադրբեջանական շփման գծին բարբերաբար տեղի են ունենում սադրանքներ, նաեւ նույնիսկ առանց սադրանքների էլ կարծեք թե ինֆորմացիոն դաշտն է նախապատրաստվում, ինչ որ ֆոն է ստեղծվում։ Ինչի մասին են սրանք խոսում։ Ձեր հարցը շատ բազմաշերտ է, շատ գլոբալ process է եւ արևելյան Եվրոպայում գլոբալ բախումը կարող է իր դրսևորումները ունենալ նաև մեր տարածաշրջանում, որովհետև ուկրաինական պատերազմը կարող է բերել ուժերի բալանսի փոփոխություն նաև մեր մոտ։ Սա ակնհայտ է եւ սա մեծ ռիսկեր է ծնում երկու պատճառով։ Նախ աշխարակարգ է փլուզվում, որը ինչպես տեսնում ենք հանդարտ ընթացք չի ստանում, այսինքն նոր աշխարակարգի ձևավորումը ըստ ամենայն տեղի ունենալու բախումների միջոցով, եւ երկրորդը ըստ էության ինստիտուցիոնալ առումով զրոյացված կամ ոչնչացված է Մինսկի խմբի համանախագահությունը, որտեղ եթե գլոբալ հարցերում անտագոնիզմ կա Ռուսաստանի եւ մի կողմից մյուս կողմից Ֆրանսիայի ու Միացյալ Նահանգների միջև, բնականաբար այս պայմաններում որևէ ակնկալիք չի կարելի ունենալ Մինսկի խմբից։ Ես դժվար եմ պատկերացնում, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը կարող է կոնսենսուսով աշխատել։ Այս իրողությունները հուշում են, որ այո, Ադրբեջանը հարմար առիթի է սպասում իր մաքսիմալիստական օրակարգը առաջ մղելու համար։ Ինչ վերաբերում է ձեր դիտարկմանը, որ օրինակ Միվալ լայվը, Հակինազը, մյուսները այո, բաց այդ հարոշչական բնույթի նյութեր են տալիս ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ, ընդ որում բացահայտորեն մեկնելով կամ պաշտպանելով միայն պաշտոնական Կիևի քարոշչությունը, այստեղ նույնպես ամեն ինչ հասկանալի է։ Ադրբեջանի իշխանությունը նրանց սпасարկող լրատվամիջոցները տենչում են Ռուսաստանի պարտությունը ուկրաինական ճակատում, որբիսի նաև մեր տարածաշրջանում ուժերի բալանս փոխվի եւ նրանք հնարավորություն ունենան առաջ տանել իրենց օրակարգ։ Որն է այդ օրակարգ։ Անդադ խոսում ենք Ադրբեջանի մաքսիմալիստական ձգտումների, նկարտումների մասին, դուք էլ նշեցիք ձեր խոսքում։ Ինչ է ուզում Ադրբեջանը այս տարածաշրջանում։ Ինչի է ուզում հասնել։ Ակնհայտորեն նրանք ուզում են վարչատարածքային առումով ոչինչ ոչնչացնել Լեռնային Ղարաբաղը, տարալուծել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մեջ առանց վարչատարածքային սուբյեկտի ամրագրման։ Սա մեկ բազմաթիվ անգամներ խոսել են Զանգեզուրի միջանցքի մասին, վերջապես ուզում են իրենց պայմաններով Հայաստանի հետ դելիմիտացիա, դեմարկացիա անել, որ ընկած կլինի խաղաղության պայմանագրի հիմքում։ Այսինքն նրանք շատ པարզ չեն էլ թաքցնում, որ առաջին հերթին հայ-ադրբեջանական ակամարտությունը ճակերտների մեջ ուզում են կարգավորել վերջնականապես մշտապես ոչնչացնելով Արցախի սուբյեկտությունը։ Ինչ եք կարծում, այնուամենայնիվ որքանով է հավանական տարածաշրջանում նոր պատերազմի բռնկումը։ Քիչ հավանական կհամարեմ, որովհետև Ուկրաինայում էլ իրադարձությունները այնպես չեն զարգանում, որպիսի Ռուսաստանի սուբռեգիոնալ ազդեցությունը թուլանա, ամենայն դեպս առայժմ նման նշաններ չկան, եւ ես հույս ունեմ, որ առաջիկա որոշակի ժամանակահատվածում ակտիվ ռազմական գործողությունների փուլը Ուկրաինայում կավարտվի, ինչը չի բերի Ռուսաստանի ազդեցության էական վերանայման հարավային Կովկասում, ինչն էլ բնականաբար թույլ չի տա, որպեսի պաշտոնական Բաքուն փորձի նոր պատերազմ ցանցազերծ։ Իսկ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների հետագա զարգացումներում նաև կախված Ուկրաինայի այդ զարգացումների հետ ինչ դերակատարություն կունենա ռեալ պոլիտիկում փետրվարի 22-ի դաշնակցային արտահերթային հարաբերությունների մասին ռուս-ադրբեջանական այդ հրճակագիրը մենք պիտի հաշտվենք այն իրականության հետ, որ այլևս հաստատխտային մակարդակում Ռուսաստանը երկու դաշնակից ունի այս տարածաշրջանում, դրանք են Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Չնայած դե ֆակտո դա գոյություններ նաև միջև ձեր մատնանշած փաստաթղթի ստորագրումը, մեծ փոփոխություններ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում այս փաստաթուղթը չի մտցնելու, որովհետև Ռուսաստանը շարունակելու է վարել պարիցետային քաղաքականություն, որը բխելու է ոչ թե Բաքվի կամ Երևանի, այլ Մոսկվայի շահերից։ Այսինքն մենք տեսնելու ենք պարիցետային քաղաքական քաղաքականության շարունակություն, որը այս պահին ստատուս քվոյի պահպանման երաշխ։ Կարևորը ոչ թե Ադրբեջանի ցանկությունն է, այլ կարևորը այն է, թե Ուկրաինային ծավալվող իրադարձությունները ուժերի բալանսի փոփոխություն կբերեն, թե ոչ։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանի դիրքերը թուլանան, Ադրբեջանը այդ փաստաթղթին չի նայելու եւ իր օրակարգը փորձելու է առաջ տանել այլ դաշնակիցների դիցոք Թուրքիայի օժանդակությամբ։ Եթե Ռուսաստանի դիրքերը չթուլանան եւ տարածաշրջանային ստատուս քվոն մնա նույնը, Ադրբեջանը չի համարձակվի պատերազմ սկսել։